byabiheruje bwiza Mano twaliya Nobody is one gato Gura hindu mwaramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isangana cyacu ari ikiganiro uburundi bararimba ikiganiro uburundi bararimba akaba ari ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'uburundi tutavuze ngo umuririmbyi ngo ariko akora iki canke yakoze iki canke arota akora iki ni umuririmbyi tuba twatumiye kugira ngo ashobore kutwigisha icyo aba yumva ashobora gusumba ibindi kugira ngo tumufatire ko akararo mwebwe abaririmbyi eka n'abakunzi b'umuziki w'uburundi kugira ngo uwo ashoboye kugira icyo yateyemo imbere abandi bashobore eh, kukironka ko hama dutere imbere eh, twese mu ntango turaganira ku byerekeye amakuru tuba dufise akaba rero eh, tuza kuvuga ku byerekeye mwarabyumvise kuri radiyo isanganiro ibyerekeye ibintu tumazemo iminsi isabukuru ry'amahoro akaba uretse isabukuru ry'amahoro hakaba tuza kuganira bishobotse na umuririmbyi yatwaye isanganiro award akaba ari enjone melodika murabuzi yuko kenshi twaba dufise amakuru yiwe nitwashobora kuronka n'akajya turashobora kuvuga ku byerekeye sportsman ubu yamaze gushika Eh, mu gihugu cya kenya ah, i nairobi benshi bamaze iminsi mukurikije barakora kuri instagram facebook na whatsapp uretse ibyo rero nk'uko mumaze iminsi rero ko muri kurikira igice cya kabiri cyo kinini tuzaganira n'umuririmbyi yitwa big zoe aza kwishura eh, ku byo twaganiriye n'uheruka akaba ari umuririmbyi yitwa nde umuririmbyi yitwa nantif ibintu bita ati ah, challenge challenge marabyumvise rero wewe aza kutubwira ingene yabaye challenging ingene bamucerenjinze hama nawe aca tubwira uwo yacerenjinze uwo ari we hanyuma gutyo gutyo tugende turamenya ayo makuru yabo ikindi nacyo twababwira eh, tubabwira yuko eh, namwe mushobora kudutelefona mukaganira n'uwo muririmbyi yamaze gucegwa eh, kuri radiyo isanganiro iyo umaze gucegwa urumva hari ikintu uba wishe kubera ko tuvuga duti tujyana n'ibihe umuntu n'ukuzinduka tudatebye rero reka twakire umuririmbyi enjoni melodika eh, ubuheruka tutaronse alo melodika alo christian sabye ni amahoro ni n'amahoro namwe ego rwose turazi neza yuko eh, isanganiro eh, bice kuri isanganiro awadi ibyiza biri kurakora byose tuzoza turabivuga Eh, nk'uko tuzovuga ibya mukombozi ibya rarijo ibya eh, isa jamari weyoya ibya spokisemani n'uyu yari ayatwaye isanganiro waba vestine turaguha ikaze muri sitiyo za radiyo isanganiro murakoze cyane kandi tukaba kandi tukakumenyesha yuko kino kiganiro ntazo ndagikora jenyene nzoba ndi kumwe eh, muri no bihe n'uwitwa Nora mwaramutse oh ni byiza mwaramutse namahoro amahoro n'amahoro ah, wumva bitagiye kujya uhacana gusumba bigiye kuryoha baradukumbuje igihe cyahise cyasinze <laughs> mukiri babiri cyasenze uyu rero rero atabyorosha ndakubwiye turamuhaye ikaze iwacu murakoze cyane murakoze cyane <laughs> Nuko rero Angel Melodica ikibazo ni ca kindi dushaka kumenya ivyo umwana yatwaye isanganiro award arimo. ego muri kino gihe reka ntangurire aho nicaye muri kino gihe muri rps cyangwa muri rama production mm-hmm. aho twa turi ko turamenyesha abakunzi b'umuziki w'u Burundi ko ah, ah, Michel atacatagira kugira ngo akomeze azana Eh, ibintu bishasha ni ukuvuga ko muri rps ni ukuvuga ko uwahaheruka mu kwezi guheze arashobora kuhayoberwa n'ubwo ikibanza kikiri cya kindi kuko ibintu byose bisa n'ibyahindutse ibyuma bishasha ika studio nziza cyane ibereye ijisho gusumba uko yahora mm. ni ukuvuga ko rero turahamagarira abantu kuko twari tumaze indwi zibiri tutari ko turakira abantu tutari ko turakora mhm. ubu rero twatanguye akazi kuva kuri uyu munsi mhm. turahamagarira abantu kugira ngo baze bumvirize akanovera gashasha mhm. mu masampo mashasha no mu byuma bishyashya ngaha muri rps kandi hariho ikintu bita enjoni taci ya <laughs> icyo kintu kirahari ni ukuvuga yuko umwana w'isanganiro yatwaye isanganiro award eh, atagarukiye kuririmba gusa mugabo basigaye gukura mu cibo agashobora eh, guproduza abandi baririmbyi ibyo rero ni ukuvuga yuko eh, wowe sanganiro muri isanganiro award ikoze ku mutwe iramuhezagira akaguma atera imbere ava mu bwiza ajya mu bundi atava mu bwiza ngo ajye mu ijabe gusa na cyane cyane aho eh, na mukuru wanjye aheruka kuntemberera rarijo eh, mu minsi mugakumva agataci gashaje nuko inkuru igira eh, kabiri iyi nkuru igira kabiri ndababwira bya cya kigo dusanzwe turi ko turakorana cy'inshuti ya bose mbega ya ndirimbo iri hehe ko tutarayironka iyi ndirimbo ejo ejo aho bukera nzobazanira nk'indirimbo nibura zibiri ziba ntaye uruhushya rw'uko notangura kuzitanga uti icyo kigo rero yego icyo kigo nk'uko twari tugize iminsi tubibabwira ko gikorera muri yoba ariko nagomba nibutse ko uh, kuva mu ndwi itangura uh-huh. atagihindutse bagiye kwimukira aho bubatse amazu hariya igitega aho bita rutegama uh-huh. hafi y'amashuri nyine yo mu rutegama aho rero niho icyo kigo kigiye kwimukira muri ino minsi kuko niho bariko barubaka mm. ah, rero ko ari ikigo gisanzwe kivura indwara nyinshi amahepatite y'ubwoko bwose za kanseri e, bakavura kandi za diyabete n'izindi ndwara nyinshi cyane ubu rero murakorana nawe ukabagirira n'uturirimbo E, ndabakorera indirimbo aho ndose mikoro nkavuga n'ibyo basanzwe baba bari ko barakora mhm. abashaka kumenya ibyo bari ko barakora buguterefora kuri zingahe baca bahamagara kuri mirongo irindwi n'icyenda amajyana indwi na mirongo itandatu na gatandatu amajyana icyenda na mirongo itanu na rimwe mu gifaransa zebutanefu setisa sosani nefu sasenkantiye cyangwa kuri sosanefu zano na nefu desa karaniseti mm. mirongo itandatu n'icyenda ijana na mirongo icyenda n'icyenda amajyana abiri na mirongo ine n'indwi hanyuma kandi ikindi kirisya kuva abantu benshi hariho abantu benshi bagize iminsi bagurisha imiti mu mabarabara bitwaje ngo ni ikigo e, inshuti ya bose cyabatumye ariko twagomba kubwira abakunzi b'icyo kigo ko ikigo inshuti ya bose gikorera igitega gusa hmm. igitega gusa urakoze cyane urumva rero wowe eh, urowe nk'ibintu n'abantu uratwara rero tukwifurije gutera imbere eh, kubera uteye imbere natwe tuba twaramuye si byo mama serafine yego eh. hanyuma ikindi nacyo cyanyuma nsozerera ko nuko dufise igiteramo ibiteramo bitatu tuzokorera ikarusi urunani rw'abana bavukiye ikarusi basanzwe bari ngaha mu gisagara cya bujumbura n'igitega arona umupeto wiruka ku yagize akaririmbo ejo barakampaye <laughs> uti hazoba iki karusi kandi nawe nyine umunyakarusi yego ikarusi natwo ndavuga ko ari berenice sanirayizi mm. ijaburo eka na pamikwini hamwe n'abandi baririmbyi tutarashobora kuronka aho twa turi ko turagerageza kubegeranya kugira ngo dukore ururirimbo muri rusange hanyuma inyuma y'urwo ruririmbo mu mpera z'uku kwa gatandatu muri wikende ya nyuma zotangurira inyabikere mhm. hajya kuri csuv hanyuma eh, samedi tuje dukomereza i buhiga mhm. muri mandera hanyuma dimanshi eh, ibyo biteramo bizoshya bisozererwa hariya anya muri komine bugenyuzi mhm. ego muri sare tuzomenyesha abafanzi bacu ibyo rero tuzobimenya muri wikendi gute cyane cyane urakoze John melodika murakoze namwe reka tukwifurize kururanirwa y’uri uri uronka ibintu hanyuma utera imbere ni nabyo isanganiro yari yipfuza kuva aca gihe ubu wa mbere murakoze cyane n'uturirimbo turaturindiriye ejo ego ejo nzotubashikanira ego urakoze uturamukirize Michel RPS mukanya rero tuca tuganira muri studio mu kwakira Bigzo yacerewe mbere y'uko twakira rero bigzowe reka turonka akaryo ko kubabwira ingene ibya festival eh, bayita gute eh, akaba festival de la pe kuvuga eh, isabukuru ry'amahoro ryagenze hariho abatandukanye mari bikurikire kuri Instagram Facebook WhatsApp aho hariho abaririmbyi abatambyi ugwaruka gwari muri American Friends Committee American Friends Service Committee akaba ikomeye gose yateguriye rero hari ibitaramo bikomeye hari arabyahera hehe mu mugamba kubine mugamba barafrafite très très très fort mama Serafina twaherutse bavuga ngo abanyamugamba ngo niberekana ko baryohewe ngo harimbo mu cibitoki ngo niho bonyene ngo batamba bonye rirerere bandi bari bwabone rero witwa Big Fizo yarabaguruye zankoni eh, baraziduza hejuru kandi twasanze yuko eh, abanyamugamba baryoherwa rwose byari ibintu bihambaye bihimbaye kandi biryoshe cyane baba badahuye na General Fizo nabandi hanyuma mu nyuma rero eh, mu gisagara ca Bujurange ndahari kuri eh, kuri zone cibitoki naho nyene barafrapata ture ture foru byari bibiri bikoze ababikurikiye babonye yuko eh, fari yazamurimbyi akomeye rwose ubukeye eh, cyagenda kuri eh, quartier jabe iwabo ya juma hasani hasani juma gakorewe dusagadiro bo rero ebana byari ibintu sinobabwira nuko umwanya umbanye mutoya hama kwa gatandatu yari kinanira twa hoho rero ebana yaje afise morale aratambira akomera ejo rero kubatumiza ku munsi wa mbere yari hehe yari mu <laughs> abanyenjena rero baruhije basumbije bose barakubise haruzura barafuta ikintu kibuga cyose cya football nababwira yuko byari ibintu bikomeye nuko nyine atamwanya dufise ngo tuvuge ingene byose byagenze twamenyesha rero ko batumiza ku munsi wa mbere ko hirya ku munsi wa gatatu bazobasha ahantu bita hehe ndagufinze imukike eh, handi baririmba ngo je nasanze naribeshe je nasanze narihenze je nasanze navuze nabi mugamba winka noha nk'iyo ndirimbo ntayaze noha <laughs> nuko rero imbere ko twakira big zoe reka twakire Eric dukorana nga kuri radisanganiro isanganiro atuganirire eh, turafise ubucuti bukomeye hagati ya radisanganiro isanganiro be nishira bita savonoro eh, savonoro eh, n'amahoro gakirishye n'amahoro rwose yego no munsi nk'uko babibonye eh, twaje kuganira ku byerekeye poroduwi nshyashya ya savonoro ni ukuvuga ikidandazwa gishyashya ya savonoro twita mayoneze mayoneze mhm. akaba ari imfunguro abantu bashobora gushyira mu ndya zitandukanye mhm. bakarya kugira ngo bashobore kuryoherwa bagire akayabagu berike kuri kurayitubwira wowe warayumvirije ego wumvise imeze ah ni hatari ni hatari ratesa iraryoshe cyane kandi ni ingirakamaro uko ndakubona utiza kutayisanga ica hari uwo mwayisangiye ndatanga kenshi ndatanga turasangira n'abandi na cyane cyane wawe ego na iyo ni mayonnaise mayonnaise rero akaba mm, ari ya sabono ikaba yari nziza cyane ku magara y'abantu ikaba idandazwa ku mabutike cyangwa amamagaze yose hano i Bujumbura cyangwa hagati mu gihugu mhm. eh, ikaba izimbutse cyane novuga irazimbutse kandi eh, ni ingirakamaro ku magara y'abantu ni ukuvuga rero eh, mayoneze y'amamiriritiro amajana abiri ugasanga harimo ubu piyesi niko navuga eh, mirongo ibiri na bune usanga igurwa amafaranga igihumbi n'amajana umunani ego iri muri purasitike hanyuma hakabaho mayoneze y'amamiriritiro amajana atatu na mirongo itanu usangamo harimo ubupiyesi cumi na bubiri yo ikagurwa amafaranga igihumbi bibiri n'amajana umunani hakabaho mayoneze ya miriritiro amajana atanu ikaba eh, irimo ubupiyesi cumi na bubiri nabwo nyine ikaba igurwa amafaranga igihumbi bitatu n'amajana atanu ni ukuvuga rero eh, abanywanyi bari kwatwumviriza hirya no hino mu gihugu canke ahandi barashobora kuguca ku mamangazini canke ku mabutike abegereye bakagura iyo mayonnaise mm. bakumviriza ukuntu hanyuma ikindi naco no mm-hmm. kwibutsa nuko iyo mayonnaise ni ni produit ni ni kidandazwa cyahani Burundi si bimwe tuvuga ngo ngo twakuye hehehe mm. na nyene no kuvuga nakiwacu indimu zo ngaha amavuta byose byose byose n'amagiyo ngaha n'amagiyo ngaha uratukamagiyo ngaha arayambere nora ari umuntu yambwiye ngo ifiriti kuri mayoneze biruta inyama biruta akaboga <laughs> nibyo ngo kumwigeme cyane cyane umwigeme ngo iyo umuzimanye ifiriti na mayoneze ah, birutira akaboga cyane ariko hasha ah, eh. danje kubyibuha eh nka wowe nka mugako hariyo hariyo numvise ngo irimo akadimu ngira ikigabanya ikigabanya ikigabanya kubyibuha ndazi yo kudakunda kuvyibuha ubwo iyo bashizemo akadimu ngo ikituma umuntu atabyibuha cyane ariko ikibazo mama Serafine yarakubajije ah. ati carton cyangwa karito carton kuvuga kuvuga aziko yose hamwe ibiri ibiri mu carton usanga rero carton. no bune mm, eh, carton. kamwe eh, eh, ego mirongo mm. usanga rero niyo igugwa oya ikarito irimo mayoneze buwate twa mayoneze usanga ari igihumbi n'amajana umunani ni ko kuyizana mama serafina ayibona ku munsi wa mbere uza azobibona aca bitubwira <laughs> turagushimira rero cyane urakoze nawe ndabashimiye eh, cyane ngaha aye mugabo uzozozanya agafiriti kugira ngo dushobore kurikoza <laughs> kuko uyizanye eh. atafiriti wazanye eh. utazanye ico tuyikoza ah. izo yice yitwa gaspillage oya nzozi nzoyizana kandi urazi ko oh, muri savonore byose birahari mm. ntitwobura iyo tuzana kugira ngo tu nuko cyane tubamenyesha yuko savonore yakorana na isanganiro award twajanye ahantu henshi kandi uri mwaka bishobotse zuzojana n'ahandi harutaha hajya ahandi twabanje hehe ingozi tugera igitega tugera bakamba tugera mu rumonge aho hose byari bimeze neza mu rero cyo twakira wa muririmbyi wacu big zoe uwo uwo 90 ya challenginze tugaca tumenya ivyo nawe yamwishuye hama nawe aca tubwira ya challenginze hama tugumye tuvoyaje tuvoyaje mu kiganiro ni uburundi buraririmba mukanya kanya duca dukurikira big zoe na karirimbo kiwa What else? amfashe neza yego aruhura umutima wanje ubunguwe neza yego akaryoshya ubuzima bwanje ingena nkunda n'ibisazi reka birarenze ibisazi ingena nkunda n'ibisazi bigasiga ubwenge ibisazi mutima inyuma tuvuze ko byerekeye fesitivale y'amahoro eh, icyo bita isabukuru y'amahoro yateguwe na mm, bayita american friends service komiti ayifesesi hakaba na unfpa tugaruke muri studio twavuga bya enjoni nora nyakirira umushyitsi Big Zoe muri studio za Radio Insanganiro. Uh, Asa n'umuntu yariye mayonnaise. <laughs> Nge nuye je yihaye ko. Eh, Ico gituma yacerewe. Vyagenze gute izo? Yeah, sinacere. Eh. Oh, eh ikiganiro utarashika. ni kubera inzu yanyu ari nini eh. nari nashyite mu nzu wabanje kujya kuraba hariya eh, ku gahawa abamaze <laughs> eh, gushyira ku isanganiro barazi yuko mu gatondo <laughs> hari ahantu dushikira ku gahawa mm. ngewe niwe gushyira bakwakiriye neza umbonera <laughs> aya nukuri ni sawa witwa Gustave Ngiraciye amwakira bye aramuha gahawa hanyuma turakwakiriye murakoze cyane n'amaboko abiri n'umutima ubikunze <laughs> eh, ikintu cya mbere ni ukubwira ni uko hari umuntu utwara akunda akunda bigizoye cyane wamubona nguri hariya nguri <laughs> muramutse arlene iminsi yose ari ngaha atangura ku tw'iwawe si wabonye urashyitanga muri studio za radiyo isanganiro iserifiyo urayige Eh, imana ishimwe cyane nuko <laughs> mbonje asiga amuhonjeje akazi eh. <laughs> akalayivu gatoya <laughs> noha eh. uweruka rero ko watakura ikiganiro uburundi uraririmba twari muri kurikirane rw'ibyo bita challenge ndazi yuko kugira ngo bivuke nashaka kubonera akaryo kubwira abakurikira kino kiganiro nora aha mu minsi mike zomba abantu ko kwakura ngo nanje ndashaka kuja mu kiganiro ubundi baririmba nanje nanje ukacusanga rero rimwe ndababaza amateme ukacusanga ntayo bafise ukacusanga biragoye eh, no gutahura ikiganiro eh, ubundi baririmba ingene cubatse eh, ikintu ca mbere nuko umuntu abaje kwigisha mm, atwigisha icyo ni cya mbere iyo tugize imana rero tugasanga ibyo twiga bifite urukurikirane Eh, urabona nk'ubuheruka twarakoze ibiganiro kuba mizishe baraza ngaha barazana amayinsirima yabo baravutura ngaha muri studio hari abazanye solo vutura solo live ngaha bazana bass dududu baravutura gutyo gutyo gushika naho duheza percussion bayibonye hanyuma eh, n'imbere yaho twagize la musique burundaise au féminin eh, indwi zitandatu ari oya oh amezi angahe ane atamu atamugabo abaciriyemo nuko ubu rero turi mu rukurikirane rw'icyo bita challenge warumvise nayitifu ngari wawe ndi ngo kesike tuyagarde igiki cagumye kumuzirikanyi igihe wumvise igihe twako turaganira na kubatakurikiye nayitifu e, nayitifu yaravuze cyane cyane kuvyerekeye rap kwa kenshi abantu bayishizemo rap ko ari umuziki wo mw'ibarabara w'aba eh, muri amerika bavuga muri ghetto ariko hapi eh, guma ari eh, ni gutanga mesaje ni eh, kuririmba utanga mesaje ikomeye igukora ku mutima nicyo twafashe cyane cyane uretse yuko yadusigura inkomoko icyo bimaze n'icyo biba bishaka gushika ko yaranatubwiye twaranamuganire mu ntango aradusigura icyo aricyo challenge aratubwira ingene bamucarenginze n'uwo nawe yacarenginze nuko ubu rero igice gira kabiri kiganiro gira kabiri na Big Zoe Nora turazahoganira nawe kugira ngo eh, ashobore kutubwira kuvyerekeye ivyo ya challenge hama tukababwira yuko namwe ikiryoshe nuko eh, nantifu mwashaka kuvugana ko twamufasha amajwi imbere mugabo Big Zoe wewe ikibiriraho ni live eh, ikiganiro kiri live turagwa ikaze kandi yeah. eh, ikibazo ca mbere challenge niki uh, eh, challenge um, hmm, ndavyite guti ni Eh, ni exactement ibyo Nyenantifu yavuze ko iganiro nacumvirije ni eh, no gukora ikintu hanyuma ukaha defi undi umuntu cyangwa ukamubwira uti nagikoze gikore nawe kuri no teme canke nimba ari umufootballer nimba ari Ronaldinho yarigeze kubigira yakubita amakufra atera kuri rya poto yo hejuru akubita ku kumwamba ku mwamba acalenge ngandi bajouer hama birabaho muri basket Steph Curry akagira 3 points compliqué hama no muri hip bikabaho muraperi muri New York ugasanga afashe instrumental akayiririmbira ko hanyuma agace avuga ati mpaye umuraperi wundi yitwa naka donc 19 agafata instrumental akayiririmbira ko afite mpandi muraperi yitwa Big Zoe hanyuma avuge nawe kiri ku mutima donc niba indirimbo yitwa fire avuge fire yiwe niba indirimbo yitwa kiri ku mutima avuge kiri ku mutima ciwe ni kimwe mu maculture ari muri hip hop donc nibaza ko nyamukuru bimaze n'ubwo bucuti ni kugaragaza iyo iyo flexibility ihari mu bugenzi kuko eh, imana ishimwe ko we batavyugira kandi atabizofugize mugabo hari ibindi biganiro byinshi bisigaye by'umuziki eh, badakundisha abanyagihugu umuziki bakundisha abanyagihugu dafite gutusa urusaku cyangwa ibintu by'ubuzima bwacu bitabaraba abanyagihugu mm-hmm. ugasanga ikiganiro cy'umuziki ko kivuga yuko ejo bambonye niko ngenda n'amaguru canke muri concert nambaye impuzu zidasa neza mhm. canke donc karema ibintu atakintu na kimwe bifana n'umuziki ahubwo par contre ushobora guhera n'umuntu yarakunda umuziki wanje wanse kandi wowe wahora mhm. turaza kuranka kaya kugaruka koko na 95 twakimubajije eh, hariho utuntu twaciyemo aho abantu bavuga ati mbega bajya abantu barakijijwe mbega ijya ndirimbo baririmbye n'ibiki mugabo kenshi ngo 95 yavuze ngo biva kutamenya batamenya ibyo muba muko muraganira wewe na mushindi ntaco na n'abandi bari muramuganira <laughs> ahubwo muba mubitegurira hamwe icyo turaza ko kubera tugiha umwanya ukwiye kubera ko eh, hari abantu benshi bataratahura mugabo reka tubandanize kuri challenge eh afite challenge target niyo ubwo bucuti mhm. niyo flexibility ego 90 yaguchallenginze gute kugira abantu batahure neza rero 90 yareka gusohora eh, ikintu no kwita mixtape mixtape ni genre na album gatoya ni akarumu gatoya karimo indirimbo zine hama uh, ndazumviriza ziraryoshye hama nyine tuko turavugana ku bisanga kuko nantifari mu bantu vraiment bakora hip hop neza kandi culture ya hip hop bayihagarariye neza hanyuma ndazumviriza hanyuma turavugana nyine ndiko ndamubwira nyine bimeze bien bimeze uku n'ibindi bimeze kuriya yego hanyuma nuvuga ko intango ya challenge yabaye iyo nta iminsi nyine mbona kuri facebook yashyize ko ati kiri ku mutima avuga ati amacarenje yanjye ndayihaye bigzo we nawe avuga ibiki avuga ibiki byagutumye nawe ushobora kugira ico mwishuri eh, bon canke ah, avuga the challenge eh. nick si canke canke eh, wishura kuvyo yaririmbye wishura eh, kuvyo ah. yaririmbye ahubwo aguha kajyo ko kuvuga nawe ici wawe ah. si we yakubwiye ati je yakubwiye ati yavuze kiri ku mutima ciwe ati kididi bizi wanje niki wewe cyo bari ni nkuko oh, nivyo na voilà ni nkuko ni nka kujya nuko nguma <sighs> shaka girize ni ni ni nta nta nuko abantu abantu benshi bumvise challenge bumva umenga umenga harimo brad of mm. oya umenga umenga ningwana umenga nagucokoje oya mugabo ni ni mugabo ni nka nico eh, bita mu France defi ni defi mugabo eh. Eh, ni defi just yo yo yo gukomeza yo gukomezanya gusumba ah. kuruta kumanurana mm. urumva ni vya bindi wasanga nimba hari umupeti mwara mukina na basket mukiri batowe ari wowe wipimira ko kuri 1 contre ejo mu mugamba twahuye n'umuntu witwa amasahani baramunyereka barambwira ati ibi ni masahani umva jisite bwa mubone mugabo igeze nenda rizica namubwira ati eh twe turi ko turakira basket kuri Saint Esprit mu yindwi twakubita bayita gute smart ukaca avuga ngo je masani <laughs> umwana wese aba afise <laughs> cyane <laughs> umva twe twe ko turarima hajya tubego turabastar kumbe rero twari dufise abastar imbere eh, imbere yacu hanyuma rero wewe rero ucurasohora rero kiri kumutiba kiwawe hanyuma ucuvuga uti shaka gucaranginga uwundi wa nde na challenge uwitwa Wise Sagwise ari muri Belgique hamwe na je nakingira babiri nakingira na Prince Prezi 36 mwese kwamwita bega bigenda gutura bivuga mu ndirimbo ko ari ucaranginzemo canke ni wavyumva bigenda gutubwira menyo ah, uyu ibihe byateye imbere bon old school kera babica babwira mu ndirimbo directement alafa indirimbo bakavuga ati nanje kano kanya mikro ndayihaye naka ko kareho na kera n'ama challenge araba live ah. basanga mahuriya no muri benshi ama nkaririmba nkaririmba nkaririmba nkaririmba mpije ncavuga none mm. none gazowe aho wavuga twicishemo nti ntivyari nka bya bindi umwungera ashobora guhagarara ku gasozi yakujya ubundi agahagarara hakujya bagatangura kwatakana ku byo tutavuze eh. <laughs> <laughs> mu eh. bisanzwe mu eh. bisanzwe ntibiri ntibiri ntibiri kure na kure uh-huh. yego ni kubera nyene byose biva ku ntumbero ngira byose biva ku ntumbero ni ah. kubera nyene nta abungere ba kera baragira ntabwo wankugo wawe ururimo eh, uguhiganwa jewe mpora numva umenga ah. sinonavyita no gutukana n'aba mm. kirisi benshi akunda kubimpora mm. urumva sinonavyita uraza kubidusigurira n'uwo mwanya wo kubivuga reka tumere nk'abatera imbere eh yaciye asohora aca ahandi eh. sinzi ko wabuze ubwira byagira eh. ukurikira ko nubwo urukurikirane tuzogira ibiganiro nka bine eh, ikiri cya kabiri yarasohoye aca challenging witwa gute challenging prince mshindi aha na stick ah. reka abo bose tuzobahamagara batubwire nuko kubera ko tu zavuta bishora kuba bazavugira umunsi wamagara nka bani cyari <laughs> kuko ubuzigeze kure ubuzigeze kure reka tuzogura turabitahura nakadusanganira ibikeneye kumenya ibyo abaririmbyi barimo na cyane cyane bamenye icyo baba bashaka gushikiriza aho ko umuntu aguma avuga urabona ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga mm. hari igihe bavuga byiza n'igihe bashyiramo bitari byo eh, hadusanga rero atanga umwanya kugira ngo eh, abaririmbyi bashobore kutubwira icyo baba bashatse kuko umuririmbyi umuririmbyi asambura ahubwo ntiyobandanya abaho iyo capfa biba bihetse mm. wumva intumbero y'umuririmbyi wa mbere niyo kubaka nuko turatandukiriye tubamenyesha yuko minota itarenga itanu mushobora kumwakura big zoe mukaganira nawe nacyo gikuru umugabo nora yarafise icyo ashaka kumuganira nawe ego nashaka kubaza ku indirimbo yitwa ikiri ku mutima baragucarinjenze nawe uracaranjenga abandi none nta kibazo kihaba iyo indirimbo ibandanije yitwa ikiri ku mutima nakasohora ikiri ku mutima eh, mu bisanzwe ahubwo nibyo byiza mhm. nibyo byiza ko bica byongereza bica byongereza visibility kuri izo ndirimbo mhm. ni kuvuga ushobora gusanga ari umuntu yahora akunda 90 mhm. atora yumviriza indirimbo ya atakuvuga ni uh-huh. yego donc aje indirimbo 90 kiri ku mutima directement eh, 1 YouTube ikimu ikiri ku mutima nyinshi zindi zikurikira kuko zihari nyinshi zitwuko mm. ati ah okay nanakara Ah, sinabona hari umufana cyane kanumviriza ngene yayikoze mhm. akumviriza donc usanga hari abandi artiste hari profise visibility ya naka ya DJ Prince DJ Prince profise visibility ya promote inzu ndakurikiye acamenyekana okay ndakurikiye agati mm. ah ni naka ari ambu challenge reka numvize wo vyari yarimbye eh. numve ko ibintu nk'ivyo kuko mm-hmm. bino gusara nuko tumeze mutwe tuguma dukompara nze donc nimba nkunda naka naka bwa ni naka ngize ndirimbo yitwa nk'iya naka reka numvirize ko atagize neza kumusumba mm. je nibishara kuvaho ni ku mwana w'umuntu akoze uh-huh. donc ahubwo ni nini kubijanye na visibility ufite kubera rezo sociaux donc en plus avec les hashtag ego donc nandiza cyari kiragashyira donc ubu umuntu hashtag kiri ku mutima mhm. nimwe buri burucuro hashtag zishika 200 kweri iwanje mhm. ya prince ya ya ya prizi ya 90s ya sag ya ben, ben 10 nyinshi za pim nyinshi za sauce donc urumva mhm. umwe wese araprofita visibility y'uwundi donc zowe imbere yuko abantu batangura kutwakura reka duhere hajya wavuze yuko hari gihe Eh, um, eh, abakunzi b'umuziki na cyane cyane bagira gospel abaririmbira imana usanga hari abatabatahura na kare mu gatondo hari umuntu nazindutse mbona yanyandikiye ngo uno munsi ufite ikiganiro na big zo wenda gusabye unsigurire umumbarize yuko agikijijwe <laughs> urumva icyo kibazo kibazo gikomeye cyane umva uyu muntu mu mutwe wiwe ntatahura ibyo urimo ntabibona neza abona umengo hari ikibazo adatahura ubu rero ni uwo mwanya wo gutanga umuco eh. udusigurire neza neza ibyo urimo kugira ngo uwo muntu ikibazo nk'icyo nadose n'ukibazo ego uh, bon sinzi yuko nza gushobora gukonvenka kuko urumva hari ibituma biri umuntu abaza ikibazo hari umuntu abaza ikibazo kubera akeneye inyishu hmm. hari umuntu abaza ikibazo kubera akeneye gutera ikibazo hmm. donc atanyisha akeneye hmm. rero uh, nimba akeneye inyishu imana ishimwe jewe namavuga nti umuntu dufata umuntu akora muri savonore akijijwe agakiza kiyo mugapimira kuki mhm. ko ataririmba agakiza kiyo mugapimira kuki jewe ndirimba nkijijwe agakiza kanje mugapimira ku ndirimbo mhm. <laughs> mugapimira ku ndirimbo none utaririmba agakiza kiyo mugapima gute kugira wibaze kugira ugera hano ubaze ko nkijijwe canke agakiza kanje gapimira ku ndirimbo ni kuvuga umuntu wa mbere umuntu wa mbere wundi mubana uzi adakijijwe umunsi ndafite gute umunsi yakijijwe ataririmba agakiza kibuzo karabira kuki urumva yo karabira bibiri ivuga ati tubivyete bisomeka bibiri avuga ati hari ivyamwa vy'agakiza mhm. niba ibyamwa ntakibigaragaza ni ukuri simba mbandanya nishingira intaye mugabo bijyanye n'umuziki umuziki ahantu henshi ntibawutahura abaririmbyi ndirimba nararirimba ntarakizwa ndakizwa ndabandanya ndirimba kuko urumva ni ikintu gishashe cyakinjiye mu buzima bwanjye cy'agaciro kandi kuruta ibindi bintu byose sinari kureka ukiririmba no kugihayagiza mugabo imana yakreye ibintu byinshi cyane byiza kuri nosi haba umuziki umuziki ni nko kwandika ibitabo ni nk'iradiyo ni nk'iki ni nk'uwavuga ati mwugare radiyo zose hasigare izivuga huzana hareruya ntibishoboka ibitukikije turi ku isi ubutungane <laughs> eh, ibyo bintu si n'iby'isi mm-hmm. ibidukikije ni imana yabiremye mm-hmm. ko abantu batunganirizwa ko abantu bamenya amakuru ya sante bamenya indwara z'abagore ziri kompurike n'ibiki n'ibiki n'ibiki abantu banyagihugu baruguru bamenya egisipurikasiyo bamenya ikibitera n'ibiki n'ibintu nk'ibyo so jewe Ego reka tumere tumere nk'abatera imbere icyo kibazo twakibajije na 90 turiko turamuko nawe arabimenya akavyumva we yatubwiye ati eh ati eh, gukoresha hip hop rap mu kuririmba tukavuga amajambo amwamwe abantu batamenyereye ati ni nka kujya n'abavuga ubutumwa bakoresha ama micro atabakera bahora bavu basemerera bagarara gasozi nka kujya kwa Yesu Kristo bakavuga ibihumbi by'abantu bakumviza atama ama micro ahari ati ntucureka gukoresha micro kugira ngo twinjiye jewe eh. jewe nta nta davide eh. guti agakiza dutse façon eh. nibaza yuko munsi nkizwa umuntu hambere yungutse ari jewe inyungu antuko inyungu kuzitakaza nzovyumva ko niko ndazitakaza ntuko umuntu hambere azoba baraso mubira afite ico kibazo nibaza ko ari jewe rero ashaka kumuhumurize mugiye kutaguye oh. <laughs> nibaza yuko ni kubera ifoko ijambo ry'ibana ryavuze ngo ntihagire undi mwenda mugiriranira keretse urukundo mhm. iyo uri kujajinga umuntu ku mutima w'urukundo mhm. biroroha ufite uzorabe ugasanga christian saviye yashwanye na madamu wiwe naho mukorana gute nta zofaze yo kubwira mhm. mugashwanye n'umuntu mukorana ngaha uzora rubimenye mhm. madamu we kubera ikorasiyo yabo ihagaze ku rukundo umuntu bakorana ngaho barashobora kuba atari urukundo rwinshi ruhari ari jisite kazi naho gusa muhunyura ko ibana kubera iki yose mwese mugaca mumenya ko naka yabusheshi kawa kuri Christian canke yagize iki je nakora iyo umuntu hari mu rukundo niyo habaye kubomana biba traité kimapenzi mwibangana uko msidorienne tumegarana kimwe cabaye donc nibaza yuko ingorane nuko kenshi ndisubira abantu bazi ibyo bibazo mm-hmm. abakijijwe mm-hmm. si umuntu adakijijwe abantu badakijijwe nta kibazo bafite ko nk'ijijwe ntakijijwe ubwandu bakijijwe nibo bakijijwe ndanibuka <laughs> babigzo bagitangura kuririmba izi stili zabo kuri bombereje mm. hari abantu bafunze isura baravuga ati no no no no no no no uwo murongo utukura uwo murongo utukura murawurenze mm. <laughs> hanyuma kabiri barayumviza gatatu kane hama umunsi umwe ndababona kuri bona niwe kwagira ibiteramo iryoshye cyane bigzo we ngira nico bita ihinduka cyane n'ishanjwe n'abantu batarabimenyera ngira n'abantu batamenyereye ihinduka mugabo mm. mm. kandi ndavyumva kandi ndavyumva ndisuri ko naje hari ihinduka rizoza mu myaka ibiri iri imbere rizonanira gutahura mm. n'ukuri nibisanzwe mugana bambwira abantu ni n'Imana yaravuye mu sezerano rishasha rya kerije muri rishasha kama mm-hmm. mungu ana update yo bro yego <laughs> hari ahantu bakunda gufatira Yesu Kristo umu superstar undi ati umu superstar eh, iyo ndirimbo baririmbye uzi igituma iryo jambo yakoresheje kuko ngira ijambo ubwira ushyire muri studio kugira uyisohore uba wabanje gufata akanya ko uwo bisigura gute eh. kugira umuntu yumve yuko utavuze umusupasitari nka kujya uvuga bomaro cyangwa eh, michael jackson ni igiki washatse kuvuga ah, nta nta ah, nta jambo na rimwe rihari mu kirundi cyangwa mu cyongereza cyangwa mu gitariyano cyangwa muri minarimo mu ndimi ziri ku isi ushobora kuvuga imana exactement ngo imeze imana irenze ibintu byose irenze ubwenge irenze inkomezi rutubasha umuriro n'amazi rutubasha inkuba n'imituragaro imana yaremye ibintu byose imana yamyeho muri kahise izo kwamaho no muri kazoza e, donc ntibishoboka imana irahari mu butatu imana irahari muri yesu irahari muri mwe mu yera irahari ari data mugabo ni imwe kandi ya memta yesu ari ku isi yarasenga kandi ari imana agasenga yadirisa ku mana ntibishoboka ntushobora kuronka izina wita imana dawidi yari umuhinga wo gutazira imana yaratazira imana atazira imana umunsi umwe arabura izina ayita asanga avuze ngo imana ngo riya nta zina ntiningi kigira jewe navuze jewe kira n'abaho bazi <laughs> urumva mm. navuze n'umusuperstar cyo kira n'abaho bazi wowe yahise ya ntikibaho ndabyite eh. gute ntugusugukengera imana so gushaka kugereranya imana mugabo ni just tu umutima wanjye uvuze sindi ko ndashaka ni nka kujya abantu bavuga mu ndimi ni ibyo nakubariye eh, ibikujemo wumva ko ufite si kesitiyo ndabyite gute mm. umuntu wese aragana horasiyo yewe n'imana mhm. yesi adutse niwe yabwiye ngo ubu si nk'ibita abashumba banjye mm. ava ngo ubu ndabita abana ngo ubu murabana mu rugo ngo uko data yankunze niko bakunda namwe eh? donc ndabyite gute eh, ni attitude y'umwana mu rugo c'est manque de respect hari amafamiye winjira hmm. papa waho yinjiye abana bacu bava muri salo bagaheba na televiziyo hmm. kuko bamutinya uh-huh. urashaka gushaka kubyita respect mugabe birashaka ari n'ubwoba hari n'andi mafamiye winjira abana babo baha papa babwira bakore devoir bakayikora mugasanga bamwita dali ugasanga bamwita bamwita amazina menshi ibintu nk'ivyo urumva rero bivana na relation mfitaniye n'Imana si mhm. question si kugereranya Imana mhm. bavuze ngo kugereranya Imana nere muri Bible ntibita ngo Imana ngo ni urutare duhagazeko eski Imana nibuye mhm. <laughs> <laughs> imana n'ibuye ni kubera muri ancien testament hanyuma ujya muri rimbyi yitwa bifesi yabigarutse ko ngira we yashatse gufatira kugira ngo indirimbo yiwe ikurikizwa nawe nyine ngira ni oh, by'amacana ngira kwari amfite abantu eh. babifata nabi ah, bumvise umengo ariko arakwishura kumbe nawe yari ko aritazirira kuri mwebwe kugira ngo ashobore bafite eh gusimbira hejuru ngira ni ivyo ah, canke si ivyo eh, eh, jewe uko bigenda kose nawe nyezo mubaze ico gituma uko bigenda muzo mubaze ntangorana ufite uko bigenda kose je nimba yarasohoye indirimbo indirimbo ikaba yaramufashije ikaba yaramenyekanye mhm. it's fine nivyo ndakwarire je ntangorane mhm. nimwe mfise ni vyiza hama ikindi kintu cya kabiri wavuze byose byama bihagaze yuko uh, yacu ya hip abantu henshi niho itahura ikindi kintu cya kabiri uh, nibaza yuko hariho hari abantu bamwe bamwe bafise mikoro iri uh-huh. ku maradiyo mbwa batazubasha bwawe ingene bungana uh-huh. ku buryo bari barivugira ko bataba bazi icyo kintu politiki yacu neza kuba kungana uh-huh. ibyo ndakubarira umuntu gusa icyo navuze ni kimwe ku bijyanye n'amategeko izina ryanjye jewe ni iry'iwanjye ndari uburenganzira ushaka kuvuga ibintu byose mugabo izina ryanjye nta burenganzira urifise ko umuntu avuze izina ryanjye bona ibisanzwe muri hip birabaho umuntu babyita kudisinga iyo ari songa irimo kudisinga umuntu kirazira kwica ku mamedia yubashwe nka MTV canke isanganiro canke kudisingana ivyo umuntu aririmba amagapresiza ati Christian Savier pan ati akano mu muntu ati mama Serafine yoca gukwega amatwi ugize gucyo ukaririmba ikintu urabisha ku muntu yego ndabizi ko eba runzi kivuga yoca gukwega amatwi nusohoka muri studio nkubu nkubu nkubu Chris Brown asohoye indirimbo muri iyo ndirimbo bakavugamo Drake nabi mm. mm. amuvuzemo neza mm. barayivuza ntacyo bitwaye amuvuzemwo nabi ntacyo umufata mugabo iyo ndirimbo nta media ni Burundi buraririmba nitwa Difizo mu bwiza iyo challenge ni ciyumviro gusa hariho abagomba kuyiha iyindi ntumbero hama big up mukomere urumva hariho n'ababankuraje saba kritika gusa ribo benshi <laughs> ati amahoro neza nsavye ndiko ndabakurikirana ijana ku ijana ndi Clement mu mugamba Clement rero twamusanze wa musi Fariaz yari ya mugamba aravuga ati nta narimwe asiba ikiganiro Burundi buraririmba 36 amajana 2 n'icenda ijana na mirongo ine sebutansi dusa sa karante mutwandikire kuri isita euh, kuri fesibuke oya oh kuri watsapu <laughs> na SMS WhatsApp na SMS 166 amajana 29 ijana na 40 mukanya twumvirize rero eh, kamwe muri to turirimbo ijya ndirimbo ibisaze ragyosha cyane nk'iryo jambo ngo ibisaze <laughs> urumva hari abaraje bati none abantu bararirimba ibisaze mu ndirimbo y'Imana kwere nivyo nyene <laughs> ni gute jera tutabire eh? eh, nukuri si sinzopfa ndonsa amajambo yo gukomvenka abantu nukuri ntenzo ndonsa mugabo parvenye kumviriza ibintu tugira no umutima w'urukundo atari gutujajinga ashaka gukapta our feeling tugira n'ivyo bintu muri bibiri yaranditse ngo umunsi isanduku y'isezerano itaha Dawidi yaratanze impuzu zirakoroka kameme uh-huh. nibisazi bro hari <laughs> umuntu yitwa Luc Luc eh, ari muri eh, mu Faransa eh, Luc Noel muramuzi umesha mugenzi wacu ati bwakeye neza ndagushimiye kukiganiro na Big Zoe nagira ndamukeze Big Zoe ku mutima akorana umuziki na cane cane akwicisha bugufi kwiwe agakorana n'abandi ba aritiste ndamwifurije kubandanya atera imbere challenge nayo ni akantu keza cyane ni inovasiyo merci mhm. beaucoup ufite eh. urumva vola abamaze kudekuvura ibintu byinshi nk'uyu nk'uyu umuhaye interiviyu iyo zigura eh. ibintu tugira ugatanga ahagaragara umuririmbyi babatara babitegura iyo ariko araba izo ndori kumara zose zishyira ku maradiyo hmm. mwumva umenga bose umenga nabo bategura imira na praise praise eh, nawe nyine ati jesuwa rikuti jana kwinjira ariko arakurikira uyu rero praise niwe tuzoshaka dutumira inyuma y'iwawe kuko nawe nyine waramucarangize ko nawe acasohora indirimbo mm. nyine praise ni umuririmbyi ateye ubwoba ubwoba mm. ntibwira ateye niyo mvugo yanjye bagombye <laughs> kuvuga ni abigira neza yego uh, indirimbo ziwe azikora uh, ama instrumentale wenyene arabyiririmbira wenyene arabyiko donc ibyo sinabyikorera wenyene Eh, ni rebo igizwe n'umuntu umwe ari sitorongi kabisa nuko rero tumvirize ibisazi akaribo musanze mukunda cyane natwe tugatuye aho rene akora ngaha kuri radiyo isanganiro si imisumari yamugumije ku musaraba n'urukundo rwamuboshye amfashe neza yego arohora umutima wanje ubunguwe neza yego akaryoshya ubuzima bwanje ingera n'undi kureka birarenze ibisazi inkeragunda ibisazi bigasiga ubwenge ibisazi inkeragunda si ibisanzwe mfashwe neza ntibisiguritse nisanze ntago ifise ubwoba amfashe ukuboko yeah all things work together for my good ibyo mbako byose ntacyo hinduriye nje mood ukuna nkunda n'ibisazi birantwenza birandenga umengo ni muvi oh nta rukundo rungana no gupfira uwo wakunze yarafise byose nta na kimwe yarabuze asiga byose aza kwisi mpara umubiri asa natwe kubw'urukundo rurenze uh, sinzi icyo yabonye muri je vuga kuva ngendanye nawe ndemeza yuko atihenze akuzi kurusha uko wiyizi ibyo utarabona mm. nibyo bizazi yaranzuye ndi muzima nyuzuza ubwiwe bwiza jesigitinya naho hoba mu mwiza urukundo rwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro by'akazoza oh ni yesu mvuga nta wundi niwe yatumye gn aririmba sinkiri wa wundi amfashe neza aruhura umutima wanje wunguwe neza akagesha ubuzima bwanjye ingena nkunda ibisazi reka birarenze ibisazi ingena nkunda ibisazi bigasiga eh, ubwenge ibisazi mama oh, agaciro imana ihabwa ububasha bwa yesu bwose muri twebwe mu kanya rero tugira ducishemwo tukumvishe akajwi gatoya twamufashe eh, nantifu ariko aravuga ku byerekeye abagira arapu cyangwa eh, rapu gospel music ingene we abibona ni mu isase kandi hari ibindi nabyo numvise cyane cyane bya mm, parapo yaba yaba prince mushindi baririmba bagira kujya kuntu bagira mm, hub gospel abantu benshi umenga ntibatahura ukungene umenga ngo bafata umudiyo wa rap umenga n'umudiyo utabereye kuririmbira imana tuwa ni ibintu biri bizarre nk'ivyo hose sindabitahura ukungene umuntu ashobora kwiyumvira gutyo deje umuntu deja uravye ko rap ubu uye iri muri culture nyene populaire nkuko ndiko ndavuga ni culture hip hop uye ni culture populaire n'abantu bose nivyo barimwo abaririmbyi dukunda abantu dukurikira biri everywhere so umuntu nimba ashaka kuvuga imana cyangwa guhayagiza imana nihe yindi mwanya wakoresha atari mwaye iri populaire mwaye iri irakoreshwa ubu oye amenye ni nko ku <laughs> ni nkuko woshavura ati kera twahora duvuga amajambo dukoma induru abantu bose bagatwumva none haje amamikro ntibishoboka imana ntivyemera kubera haje amamikro tujyana n'ibihe umuntu wese ajyana n'ibihe man nuko nyene ujana n'ibihe ubu uye culture hip hop niyo igezweho kandi si ibyo byonyine abantu nka ba prince mushende hamwe na ba big zoe kamoni barazi kurapa kandi bakongera mm. bagakunda imana none gushyira ibyo bintu hamwe kugira ngo ushobore gushikiza icyo ushaka gushika ko ni simple birumvikana birumvikana cyane rwose ko bakwiye kurapa gutyo nyine muri uwo mutiyeho it's easy abantu ntibareke kuma biyumva ibintu byinshi bya hatari ibintu biri perfect kandi indirimbo zabo ziraryoshe ni dope ntibatekereze Ah, urumva yesu niwe yavuze ngo ngo bano bantu ariko barantazira naho ntubahodza ibintu biti n'amabuye byica bitangura kuvuga mm-hmm. euh, yesu ategereza kuguma avugwa non stop ntibishobora guhagarika jena prince tugura akanwa tuvuge yesu abadutahura n'abatadutahura je sinzi kundi nogira oya oh, twarabonye ko mwaci mufata style ya rap muravanga gato na style burundais kwa Eh, mwarashize eh, hari aho mwigeze kuvuga ko mwashizemo eh, mwese kuri source burundaise mushiramo ibicuba amazina izego ni ni project ndiko ndakorera kubanza kizosohoka mu ndwiza mhm. ah, mu ndwiza tutarosohora ama coming soon intuze ko ngira ngo nzoronka akaryo munyemereye kuza ngaha kubisigura kandi gusumba target ndiko ngerageza ku hip hop ni culture nini hip hop n'umuziki mm. ni culture ikiri kwiraza abantu barazi kwizo disparisa mugabo ajya kwiranda konti y'uko ahubwo pari konti igenda irafata abantu bose bitakira ibintu by'ibirahuri ngaha mu burundi urumva si bose bayitahura biragoye batibumbarize zowe uti igihe wumva ubwa mbere ijya ndirimbo ya bifesi wabyakiriye gute hama wokurikirane vraiment ni bakomere be na nayitif ni Emery wo kumusage wakira ivya bifes bavyakiriye gute oya navyakiriye neza nibisanzwe muri hip hop neza nibisanzwe ati ndi bikora imana munyakabiga nabandanye turamuteye intege eh, na narekane <laughs> n'abashaka kumushira hasi yibandaniriza urugendo mwakoze cyane bikora imana eh, ati bite mukomere ndi cedric mwigenda eh, big zoe uti none ndi uti n'imana ntibayemera bose mwijyenda turamufana ati bita umuhungu wansabye washyitse <laughs> amahoro nitwa jojo mix igenda ejo waradutwengeje inama igenda turagura ishuri urabona hariya mu igenda ni iwacu mm. sinari gushobora kugenda nta eh, serafine umuntu aramanza kwiserva wenyine urumva twaratambye imbeho ya hariya turayivutura hanyuma ntayo twigeze twumva mm. ngira nibyo babonye uraze ahari fariya zumva gute ah, twarabonye n'abandi bana basanzwe bavuze hajya ngira turonka no kubakira ngaha muri radiyo isanganiro iyo challenge hamwe boyikoresha uko 95 yabishatse yoteza imbere rap mu Burundi zowe uti gutera imbere urashoboye ndi edmo kumusaga murakoze cyane edmo mhm. turacafise akanya kuganira mu kiganiro tubutse ko arakurikira kino kiganiro ko tubiganiro uburundi buraririmba tumukurikirane eh, rw'ibiganiro aho abaririmbyi batandukanye basanzwe bagira eh, umuco bita hip hop ariyo umudiho bita rap na cyane cyane bagiye bakora icyo bita challenge witwa 19th niyo twahereye mu ndwi yahera akaba yacarinjiza witwa big zoe big zoe nawe nyene akaba yaje kudusiga aradusigura icyo challenge icyo ari cyo aratubwira inge nayihawe n'uwo yayihaye n'ibyumviro bashaka gushika ko mwatahuye neza yuko atari ibyumviro byo guhangana mu buryo bubi ahubwo ni nko guhangana mu byiza kugira ngo bashobore gutera imbere twamuhaye icyo bimaze atubwira ati usanzwe akunda 90 abona yakajye kukumenya Big Zo kugira ngo atangure kubona ibyiwe hama usanzwe akunda Big Zo naba akamenya ivyo 90 arimo canke uwo Prize hamwe n'abandi bazokurikira murumva yuko ari bya bindi eh, ubwisangane muri kiri kiganiro ubundi biraririmba eh, tuba dushaka gushika ko umaze gutera intambwe ukagenda kwega abari inyuma kugira bose bagire ku murongo umwe bajya bajya imbere usigaye inyuma kino kiganiro rero mu cyari murakiremeshwa eh, na Christian Savier mfatikanije na Nora tubamesha ko mama Serafina na Dodo ariko rimenyesha ajya mu hinga bw'ivyuma batuma amajwi abashikira 16 amajana 29 ijana na 40 76 209 143 ndetse kwikara karirimbo tusubire twasome uh, uh, Eh, ubutumwa maturungikiye kuri SMS cyangwa WhatsApp mu mpera za kiro kiganiro celebrating. The problems are no more complicating. Step on the floor when the grounds are shaking. Feels like the times that we all been waiting. Champagne life, bottles on me. Step into the club, see the models on me. We're making the raps and we're blazing the tracks, so we pop more like see the bottles all free. We don't buy drinks at the bar. They supply us cause they know who we are. Brand new clothes and the best of guitars. Girls on my lap like I'm playing the guitar. See, I get paid to go clubbing. Feel free, man, sorta like Morgan. Blue liquids flow in my organs. I got whips and I'm overflowing. forget. Yeah. Better cars, better clothes on me, better parties, better house, and better girls on me. See, I can take it in, champagne everywhere. See, that's the life we live, like every day. Feeling my superstar, feeling my superstar. imbere yuko nora abana ah, yanganira n'umuntu n'umutumire wacu ariwe bigzowe eh, tubandage tubasomera ah, ibyo mwatwandike turabona ko muri benshi ati iyo challenge hamwe bo ikoresha uko nantife yabishatse yotera imbere rap mu Burundi bigzowe yitwa twayisomye ati eh, namuteye intege hama ndamukirize eh, ndamukundira ubwitonzi bwiwe christian ndagize bwakeye nitwa marasta nagomba ndabasaba iyo challenge mwayituvugiriza yose kuko numvise ngo ni topike yazanye ni nantife ubu ninde ageze hehe ageze ageze turaba ageze niko ndiko ndabona ibyo yanditse ageze kwande ok merci amazi abiburaya Eh, maramutse mwese ndi matamata alias bihome mukanyosha uyu muhanzi natera imbere ndabamushigikiye ntubamushigikiye ndimo ati sari eh, so ndamuteye intege hama mudamukirize eh, uwo muririmbyi ok mukanya twumvirize imbere y'uko tuyumviriza iyo ndirimbo nora hari ikibazo yari amu nashaka kubaza pamoja festival iregereje ni festival ihuza aba inivyi ba gospel benshi bava no muri East Africa ego urazi ikintu jewe uciye ugibutsa eh. ubwa mbere baza ngaho itaraba haje umugwi <laughs> nawe wari mu mengo <laughs> baraza mbona eh, bashwa badutse nkagiye baraducalenjinga eh, barandiyumvira abatipe mbona ngo bafise ibintu by'inkomezi mm. bidasanzwe ntamenyeyemo ikiganiro mm. harimo n'idemu imwe ijya demu yari sinamwibuka uko ariwe hari uwo mwari mwaje muzananye ebana mbona esprit yabo eh, eh? Mhm. ndavuga ati none mwebwe kivyo muko muratubwira ni giki cemeze yuko ivyo muko muravuga bizogenda ko mwabirose mhm. uno munsi ngo tubihi tufatira akarorero nk'ivyabaye muri eh, muri nonanteya eh, 1991 hariho 92 hariho uwo bita David ndaruhutse azanye Eh, kuvuga ngo yesu bimwiza yesu ntakubitara amakofi gusa ngo ngo aguturire naturire umuriro gusa ahubwo yuzuye ninye n'urukundo ni rukundo eh? ntacyavuka icyo bita rezegirize bazita gute rezegirize evangelike mm. zije kutwigisha urukundo rw'imana nuko ari nziza eh? ba polinere bararirimba nuko mu muti kuborerwa iki wanditswe ngo dusubiremo aha ati bagabanye bagabanye volume <laughs> dusubiremo cyane iryo jambo twumve ndaragiye abanyefeso gatanu cumi n'umunani handitse ntimuborerwe vino bo ntimuborerwe vino ah, ah, hari ijambo wahereye ko ngo twame mu bisanzwe dego mu bisanzwe umusanzu objectif nuko mm insiguro nuko mm. umuntu nashobora kuba hataborewe mhm. ngo twame tuborewe umuntu nashobora kuba hataborewe nibishoboka umuntu hataborewe arabishe hataborewe <laughs> arabishe ngo kujya bonga abantu rwose n'abasadi gusa amadogre save oya en fait abantu bitu ubusadi canke ibiki mm. just uko umuntu ari kuri level dashobora dashobora ngo ah, ngo ujya ngo ivyo ntawo bishobora ngo umusadi ndakorira umuntu nashobora kuba hataborewe twame tuborewe tutegeza ko amatuborewe swat uborerwa mwe muyera niko abantu bace batena kuri objectif yo kuvuga ngo nimunywe vino nimunye vino nimuboregwe vino target yari jambo so kwigisha abantu nimunywe nimuboregwe vino oya nuko yashaka kuba ikinyobwa kijyoshe kuruta ibindi rero mwe muyera muboregwe mwe muyera murege mm, ingene imana aremye umuntu umuntu imana niyo yamuremye iramuzi umubiri umushahiwe n'ibiki imana yazi ko umuntu adafise mpemu yera mhm. imana yabizi ko umuntu atabakwiye mhm. muga kumugira si si kintu tutekera muri wewe mhm. oya nka byane by'abantu usanga atunze ama miliyaridi muga bakagingeza umukene nico kimwe n'abantu bafise mpemu yera muga batamuborewe yo donc target uh, kuboregwa kuboregwa nuko kuba hai uturero pamoja festival asigaye minota 2 pamoja festival ya pamoja festival ikiraza iragete yageze komite bitegura mhm. euh, yatanguye gukorana kirategura donc Christian Savia du challenge umunsi tuza ngaho ijyambere ati nigiki kinyemeza ko bino bintu bizobandanya twaragize iya mbere ku buntu bw'imana ku bw'ubuntu bw'imana harabaye ya kabiri christian aravuga ati nukuri ndavyemeye mhm. kubona muteye intambwe zibiri ni ikintu gikomeye donc christian muri game kuva kera mhm. mm. abivuze sadiske sadi mm. donc ntibari blague kintu tubona abana bi ah, bambaye amaweti kuri du iyo umwaka izuba ari uramaze kwifixa ntibarayifixa radike yafixije muce buyibona kuri eh. poster ziba zasohoye kiya kintu gifise inguvu kubera iki niko yakirimo abajene kubera iki uh, eh, afite cyagize ingufu kubera diku cyabaye cyumviro gihurijwe umuntu umwe yaraciyumviriye urabona avec la naissance ya kuri beat nibiki hmm. musanze kuri beat yari muvuma evangelisation hmm. twakoresha amahera mugabo nta kintu ntitwabaye ntitwarisha amahera hmm. twavuga ubutumwa bwa twitugize wa muziki nyavuga tuti ifuba siko rimwe mu mwaka habaho evenement imwe eh, tugira tugashiramo izi nguvu nyene dukoresha mugabo ibe payant kandi nitosha twita kuri bit kuri bit isanzwe ihari tutarihisha donc du kuyiha irindi zina ritari kuri beat mm. cyitwa pamoja nuko akajambo kanyuma mu kurangiza akajambo kanyuma no kuri mwakoze cyane mm-hmm. ego nibaza yuko vuba ego mm-hmm. nizera hama vuba ndiko ndakora indirimbo cyose tumubazike eh, Prizi azoba yagire cyane kubijyanye na hip hop. Mm-hmm. Mubuze hip hop nibiki nibihe. Uramwemera cyane kuri hip hop. Ego ego kuko urumva wewe je ndayiririmba we warayiririmba akanayikora donc agakora ibintu mm. akora umuziki benda kwarira mm. donc arazi amaterme technique menshi mm. menshi donc prism waza hip hop nibiki wowe ko musanzwe big kuri sanzwe uri mu muziki oh yeah urafise ubufiyanse umurangire ugira umurangire <laughs> gakati abantu bwa bacatabura kumbaza nimero za telefone ushaka kubaza <laughs> nuko vraiment bashobora bafise chance cyo batayigira eh, eh, barasaba nimero za telefone banyumise mu kiganiro cy'umuziki ari nimero za manager ndashobora kuzitanga oya abashaka yuko mushobora <laughs> kubaka ubumwe eh, nukuri je nsanzwe ndi mu bumwe ubumwe bw'abarundi tubaze nk'imyaka nta demu ntaki ah. singira nebya nta chance bafise abaguheba <laughs> bebe araguheba n'inkoni hagari <laughs> nuko amaze kwezi itaruka basanzwe bamufise umutumura mukirize utera dusaganiro eh n'abanwanyi bumvise ntibamurondere eh, cyane <laughs> turagushimiye cyane big kanya na tutarosaka cyo kumva izijya ndirimbo kiri ku mutima turaza kuronka bagacishemo amasegonda make ya mugabo nika haboneka umwanya abakurikira abadusanganiro abandi bayikurikira turaza kuronka umwanya kwivuza mu mwanya urambuye yego kandi rero uburundi buraririmbagira rukenga ndagushimiye big ndagashimira nora naho ubutaha naho ubutaha eh, hari naho twugaruka muri weekend gute yego cyane eka na mama Serafine na dodo duti bye bye nsabye umuhungu asabye umuzukuru ansabye tuzosura mu nzu sinobatanya ngo bampomba ikiri ku mutima inzira iva mu mutima ijya mu mutwe irihe ndaheranye n'inapfa ntimuzogiga imazi hari abaniga badaheba muzo barihe amashugwe ntacyo yoyo muzoyareke sinduru yuki sinzi ingene zozo zikuramo ubuki ya bumutima wanjye ufise umwango nk'ugururu ukinjira n'ukuri ntiwosohoka wonye ingene ngukunda uh. yandabazi ntimurare murandika sindi romantike nashatse amajyambo gusa ngo izi misitari numva afise ubwoba bagenzi banje baraba ibiciro by'amakoti ngo bazorongora vuba nibaronka inoti nanje kuri neti dindiriye kod ya jayiko nzi ibiciro bya vensi na jordan usanga nk'ubu hari umukobwa andindiriye iyi ndirimbo ni ingwano y'umutwe n'umutima ikiri ku mutima tanu ubwoba sinobandanya ngoma mpomba ikiri ku mutima atashavu tanu ubwoba sinobandanya ngoma mpomba ikiri ku mutima ikintu cyose kigira igihe gikenerwa n'ijwi ry'ikiragi mu matora rirakenerwa umuhungu wese umubajije umuntu wa mbere akunda akubwira ngo ni mama wiwe ni bangahe barabwira mama wabo ko babakunda urundi burundi burahagarara this one gatogo urahindura ubundi yeah.